Pružena ruka Dobar dan, dobrodošli u Eter Internet radio Srijem. Pratite emisiju Pružena ruka u kojoj se bavimo društvenom uključenošću i svakodnevnicom osoba s invaliditetom. Danas razgovaramo s predsjednikom udruge Multipla skleroza u Vukovarsko-Sremske županije, gospodinom Zoranom Oljače te s tajnicom ove udruge, gospođom Verom. Poštovanje, dobro nam došli u emisiju Pružena ruka Internet Radio Srijem. Gospodine Zorane, upoznajte nas sa vašom udrugom. Kada ste osnovani i kako je došlo do osnivanja? Koliko članova imate? Tko se može obratiti vama za pomoć? Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Srijemske županije je društvo kao i svaka društva u Hrvatskoj. Ima, mi smo članica saveza, ima nas, svaka županija ima svoje, svoje društvo multiple skleroze. Osnovni smo 25. siječnja 2003. godine na području Vukovarsko-Srijemske županije. Trenutno se nalazimo u Vukovaru, u ulici i Tagaja, broj 12. Društvo trenutno broji 68 članova, s tim da mi mislimo i koliko mi znamo da otprilike nas ima oboljelih puta tri. Negdje na području naše županije, s tim da nas na području Hrvatske ima 6400 i nešto, ali s tim da nisu se svi obratili kako našem savezu, tako i članicama udruga. Mi pretpostavljamo da nas ima tri puta više, mogu da nas obrate svi koji žele koji žele da pomognu udruzi, koji žele da volontiraju za udruge, koji da na neki način bilo koji mogu nas obratiti na adresu ljudevita Gaja broj 12 u Vukovaru na telefon 032 303 883 na mobitel 095 303 8830. Multipla sklerozu kao posebnu bolest prvi put je u 1868. godine opisao francuski neurolog Jean-Martin Jarcot. Multipla skleroza je kronična upalna bolest središnjeg živčanog sustava, što znači da upalna oštećenja mogu zahvatiti veliki i mali mozak, moždano deblo i kralježničku moždinu. Multipla skleroza se može pojaviti u svakom životnom dobu. Najčešće se javlja između 18 i 50 godine života. Bolest je nepoznatog uzroka i nepredvidljivog tijeka. Današnje spoznaje i rezultate brojnih istraživanja ukazuju da je multipla skleroza autoimuna bolest koja nastaje djelovanjem čimbenika okoline, ali i utjecanjem genetske sklonosti. Trenutno u svijetu oko 2,5 milijuna ljudi boluje od ove bolesti. Multipla skleroza se obično pojavljuje kod odraslih osoba u 30. godinama, ali je njezina pojava moguća i kod djece mlađe od 15 godina. Gospodine Zorane, koji su simptomi ove bolesti? Simptomi ove bolesti su individualni. Znači svaki oboljivih od multiple skleroze ima drugčije poteškoće, probleme i svaki od nas došao Naprijed javio se svom doktoru sa drugčijim simptomima. Što najviše, koliko ja znam, ali ja nisam stručan, ljudi imaju problema sa vidom. Znači da im se stvaraju dvoslike, da ima utrnjenost nekih dijelova ekstremiteta, da li donjih, da li gornjih, problem sa hodom, problem sa govorom, ali kažem najučestalije je problem sa vidom. Gospođo Vera, kako funkcionira udruga i kada i gdje se okupljate? Imate li prostor za druženje? Tko vas podržava i kako ste zadovoljni s takvom podrškom? E, funkcioniramo e, na, po, po projektima, tako, po određenim projektima koje prolazimo e, i Djelujemo u Ljudevita Gaja 12 u sklopu Europskog doma. Tu se družimo mjesečno na različitim radionicama psihologa, neurologa, na različitim radionicama, kreativnim radionicama gdje izlazimo onda na božićne sajmove, na štandove u gradu gdje nas poprate e, ljudi, e, naši e, građani i krajni korisnici. Nas podržavaju naravno grad i Vukovarsko-srijemska županija, u financijama, naravno da bi popratili e, sva dešavanja u udruzi. E, tu radimo također i na projektima Europskog socijalnog fonda, operativni program učinkovitski ljudski potencijali 2014-2020 odnosno to je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Evo, razvoj usluge osobne asistencije za osobe sa invaliditetom oboljele od multiple skleroze u Vukovarsko-srijemskoj županiji i ukupna vrijednost projekta je 1.484.994,55 kuna. Projekat je, traje 24 mjeseca, počeš od 1.4.2017. Ujedno smo dobili 12 korisnika i 12 osobnih asistenata. E, drugi projekat je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku naziv programa usluge osobne asistencije osobama s najtežim invaliditetom. Vrijednost projekta je 303 tisuće kuna za svaku godinu, a ovo ovaj, je, ovo je druga provedbena godina. Imamo šest korisnika i šest osobnih asistenata i također imamo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, naziv programa razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge. Multipla skleroza je s vama lakša, vrijednost programa je 190 tisuća kuna za svaku godinu, a ide na tri godine projekt, program i zaposleno je tri djelatnika, od toga dvije gerento domaćice, e, jedna na području grada Vinkovaca, jedna na području grada Vukovara i jedan administrator u udruzi. E, podupiru li liječnici rad vaše udruge i kako? Da, liječnici podupiru rad naše udruge, društvo radi sa neurologom koje doktorica nam dolazi koja radi u Osijeku u KBC-u neurolog, ona nam volonterski dolazi, odradi nam sve, održi nam radionice, znači možemo se obratiti njoj, doktorica je Teja Mirošević, Zubonja, izuzetno prijatna i ljubazna žena gospođa. Također radi društvo sa psihologom Doma zdravlja i profesorom e, gimnazije u Vinkovcima gospodinom Matanovićem. Neki dan smo imali radionicu tu, bio nas je 15 na radionici 16 Naši članova gdje također psiholog nam izlazi u susret, pomaže nam bilo što da nam treba. Također društvo je jako, jako dobro sa e, specijalnom bolnicom za medijsku rehabilitaciju u Lipiku, gdje kad ja odem u toplice, normalno imam svake godine sastanak s ravnateljem ovaj, specijalne bolnice, sa zamjenikom ravnatelja, sa glavnom sestrom i također su bili prošle godine kod nas na obježavanju svjetskog dana multiple skleroze u Vukovaru Imate li profesionalne osobe u udruzi ili radite na volonterskoj osnovi? U udruzi e, je zaposleno dva djelatnika, e, kroz, plaćeni su kroz projekat e, tajnica društva multiple skleroze i administrator. Isto su plaćeni kroz projekat, a prije toga su volontirali dugi niz godina. Također društvo ima zaposleno 22 osobe, Znači od tog imamo 18 osobnih asistenata koji su sve plaćeno kroz projekta, a dvije gerento domaćice i dva djelatnika u udruzi, to je tajnica i administrator. Koliko je javnost upoznata sa dijagnozom multipla skleroza? Pa mi se trudimo da što više upoznamo javnost e, kroz, e, na gostovine, kroz razne medije, tako i s vama da kroz vaš medij isto se čuje za nas da smo mi, da radimo, da djelujemo, da želimo da pomognemo našim oboljelima od multiple skleroze onom onoliko koliko možemo. Trudimo se, pokušavamo što više i polako ide nam. Ali sigurno, mogu da se zahvalim ne znam, i ministarstvu i Evropskom socijalnom fondu i našim gradovima, svim našim gradovima na području naše županije, tako i županijim, svim općinama koji nam također pomažu i u susjed normalno onoliko koliko su oni u mogućnosti. S kojima problemama se suočavate? Naime, mi nemamo problema i, ako imamo, to su neki mali koji brzo prevladavamo, zahvaljujući Vukovaru i vukovarsko županiji i svim projektima koje prolazimo. E, naravno da financija nikad dosta, e, e, pošto djelujemo evo u, Europskom domu, imamo svoj mali ured i prostoriju za druženje ali e, uvijek treba financije popratiti neka druga dešavanja, ali većih problema nemamo zahvaljujući i e, manjim općinama koji nas isto e, pomažu i raznim donacima. Nama je obilježavanje svjetskog dana, nacionalnog dana i dana osoba sa invaliditetom najvažniji datumi i tu smo najviše ovaj, usredočeni, a ovo drugo prolazimo sve kroz projekte i sredstva su plaćena kroz projekte. Može li vam lokalna zajednica ili javnost na bilo koji način dodatno pomoći u ostvarenju vaših ciljeva i kako? Pa lokalna zajednica nama mnogo pomaže u ostvarenju naših ciljeva. Grad Vukovar se prepoznao, županija također, mi smo udruga koja smo se digli iz pepela, koja radimo, koja želimo da se za nas zna i svakim danom sve više i više se za nas zna i mogu vam reći da sam prepoznali kako grad, tako županija, tako sve. Surađujete li sa drugim udrugama? S kojim? Surađujemo i sa drugim udrugama. Surađujemo sa svim udrugama, na primjer, s područja našeg, naše države. po toga bi tako da imamo jak, jak dobro odnose sa Virovitičko-Podravskom udrugom oboljelih od multiple skleroze Brodsko-Posavskom udrugom. Također imamo iz Srbije sa dvije udruge, to su Mala Bačka iz Bačke Topole i Moj Srijem iz Indije, a ostvarili smo i dobre suradnje i sa udrugom iz Bosne i Hercegovine, isto multipla skleroza sa udrugom iz Gradarca, koji su nam također svi bili na ove godine na obilježavanju svjetskog dana. Mm, koje su vaše aktivnosti i kakvi su vaše planove? E, mi uz provodene projekata e, radimo aktivnosti psihologa i neurologa, e, znači doktor, doktorica Teja Mirošević Zubonja kao volonter nam dolazi i, i daje nam radionice neurološke gdje su popraćeni, gdje dolaze nam svi članovi. Naravno, jako su interesantne radionice, nisu iste i nisu monotone, već da pače uvijek nešto novo. Ujedno nam dolazi Domagoj e, Matanović e, koji predaje u Vinkovcima u gimnaziji, isto na psihološku radionicu. Također e, surađujemo na različite E, kreativne radionice gdje izlažemo, izlazimo na, na sajmova različite, najviše je božićni sajmov, tu smo usredočeni i na, e, izlazimo na štandove gdje stavljamo naše uratke, e, gdje štampamo letke, gdje dijelimo građanima da bi nas prepoznali i da bi osvijestili javnost šta je multipla skleroza, jer je to vrlo važno. Naime, multipla skleroza pomiče granice čak na dječju dobu što je, što je neka novina sad u bolestima, međutim ovaj, e, sve uz to, uz e, različite neurologe bi uspjelo to se suzbiti. Sad su i nova liječenja i novi lijekovi u opticaju, e, tako da, ali smo čuli da se pomjera na tu dječju dob, iako je do sad bilo od 20. godine do 45. a i dosta imamo starijih ljudi što su oboljeli od multiple skleroze. E, njima je opet najnužnija e, pomoć u osnovnom asistenciji što ne možemo dobiti jer imamo kroz projekte ograničen, ograničena dob do 65 godina i oni onda gube osobnog asistenta. Što biste volili da vam se ostvari u budućnosti? Još koji projekat da nam prođe, da još probamo osigurati za naše kojima još potrebno pomoć, Znači, osnovna asistenta, gerento domaćicu, to da uspijemo, to je to, da polalo, pomalo raduckamo i da idemo na i što manje članova. E, mi bi naglasili da ćemo i dalje izlaziti na projekte, e, da ćemo pokušati dalje osigurati našim članovima e, osobnog asistenta ili domaćicu, to zavisno šta nam u pozivu ističe se da možemo reći i vrlo nam je važno što imamo starije osobe koje nemaju pomoć ni od kog projekta. Nedavno smo prošli projekat e, Ministarstva za demografiju, obitelji, mlade, socijalnu politiku gdje nam je dodeljeno za starije osobe dvije gerento domaćice, ali to nam pokriva samo za par korisnika na području Vinkovaca i Vukovara. Naime, nismo dobili dalje zbog e, srezanih sredstava. Jesmo zadovoljni s tim, ali ostali su neki korisnici i bez toga. Zato želimo izlaziti na dalje projekte i pisati projekte. Nadamo se da će proći, gdje bi osigaralo i daljnje članove, jer član, članstvo se povećava. Naime, se članstvo, nažalost, u stvari se povećava i potrebna je. Potrebna je pomoć svima, posebno i oni čak, e, oni malo koji su u radnom odnosu, čak i njima je potrebno, zato što imaju malu djecu i bolest napreduje sve više i više, tako da čak i njima je potrebno jer dolazi do različitih pomagala, ljudi su u kolicima, u palijativi što je jako bitno da imaju osobnog asistenta. Mi smo većinom usredotočeni na osobnog asistenta i domaćice. A kto vam pomaže u pisanju projekta? sami pišete? E, mi sami pišemo uz pomoć našeg saveza i uz pomoć društva distrofičara Zagreb. E, tu imamo e, divne osobe koji nam pripomažu, uskaču kad god ne znamo neko pitanje da nam objasnu, objasne ili ovaj dopune neke koje nam vrše posebno u financijama. Znači to je društvo koje nam jako izlazi u susret i jako nam pomaže jedna divna gospođica Ivana Kućina, ona nam jako u svemu pomaže. Gospođa Vera, gospodine Zoran, najljepša vam hvala na sugovorništvu o emisiji Pružena ruka Internet radio Srem. Poštovani slušatelji, ukoliko vas je ova tema zainteresirala ili možda imate još neka pitanja, nazovite na broj telefona 095 303 8830 ili